Oef met die liedere van David en die singer Asaf. Die leviete het die loofliedere vol vreugde gesing en op hulle knie geval en vooroor gebuig. Iskia het weer die woord geneem en vir die volk gesê, Jelle is nou aan die Heere gewaai. Breng nou jelle dierenoffers en jelle dankoffers voor die huis van die Heere. Die gemeente het toe dierenoffers en dankoffers gebring en elkeen wat wou, het vrijwillig ook nog brandoffers gebring. Die getal brandoffers wat die gemeente gebring het, was 70 beeste, 100 ramme en 200 lammers, alles brandoffers vir die Heere. Die weidingsgeskenke was 600 beeste en 3000 stuks kleinvee, maar daar was te min priesters en hulle kon nie alleen al die offerdieren slag nie. Toe het hulle ambtsgenote, die leviete, hulle gehaald tot die werk klaar was en al die priesters hulle self gewei het, van die leviete was plugsgetrouwer met die weiding als die priesters. Daar was boonop nog een groot aantal brandoffers in die vetgedeeltes van die maaltijdoffers en die drankoffers wat bij die brandoffers gebring moest worden. Zo so is die tempeldienst weer gevestig. Jeskia en al die mensen was blij oor wat God voor die volk beskik het, want die hele zaak is vannacht afgehandeld.